يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Plemenita braćo i čestite sestre. jednom hadisu stoji kada jetim zaplače, da njegove suze padaju u Allahovu džadlašanu ruku. Kaže se ovdje u ovom predanju, u Allahovu saku. I zatim Allah džadlašanu rekne ko je uplakao ovog jetima, čije sam roditelja usmrtio i po zemlju ih smjestio. Onaj ko utječi ovog jetima, ući će u džennet. Možda ovaj hadis niste čuli za sad. Ovo je braćo izmišljen hadis. Ovo Allaho poslanik Alisavacu sad nam nije izgovorio. U drugoj predaji, u drugom predanju stoji Men ašika fe keteme fe mate mate šehiden. Onaj ko se zaljubi, ali tu svoju zaljubljenost ne ispolji, nego je u sebi prikrije i umre, umro je kao šehid. Možda mi ovaj hadis vas sad niste čuli. I on je braćo i sestra izmišljen, da ga lako poslani kalisova, to sam nam nije rekao. Možda ćete upitati zašto si počeo predavanje izmišljenim hadisima, to niko ne radi. E upravo zato što večerašnje predavanje nosi naslov posljedice izmišljanja i laganja na Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Nije sve što se pripisuje Allahom poslaniku, Allahom poslaniku izgovorio. Vidjet ćemo ako Bog da u ovom predavanju koje neće dugo trajati čarno. Zbog čega su ljudi izmišljali na poslanika alaihi sallatu sallam i koje su to negativne posljedice u životu muslimana. Ljudi nošeni ljubavi prema Rasulullahu alaihi sallatu sallam prihvataju sve Oni koji vole Rasulullah, ali svatu salam, kad im se kade to je poslanik rekao, on to odmah prihvataju. Ne pitaju odakle je tebi taj hadis. Upravo zbog toga što su neki prvi učenjaci, poput Ebu Hanife, radi Allahu Hanife, što su pitali i ispitivali lance prenosilaca, nisu raspolagali velikim brojem hadisa. Možda je bilo svega stotinu ili nekoliko hiljada hadisa. Zato što su pitali, zato što nisu privatali sve što ljudi govori. A to im se danas počitava, govori se kako su odbijali poslanikove, ali i sada to sa nam riječi. Braćo i sestre, ovi izmišljeni hadisi predstavljaju neprijatelja našeg unutrašnjeg. Mi se svi bojimo neprijatelja sa strane. Zato što znamo ko je i znamo kako raditi a oni unutra koji djeluju, licemjeri, bezbožnici, otpadnici od islama, oni su naši unutrašnji neprijatelji, mi na njih pažu ne, ne obraćamo. Zato što samo mislimo da islam uništavaju oni iz polja. A jedan od neprijatelja islama, jedan od unutrašnjih neprijatelja jest upravo ovo izmišljanje na Rasulullah ali sallatu salam i prenošenje svega što dođe pod ruku. A to je danas lako samo otvori svoj bilo koji profil i napiši šta god si čuo, čuo si da je Rasulullah rekao to i to, to napišeš i to ljudi preuzmaju, pogotovo ako je zanimljivo. Ako se radi ovako ovim stvarima, ovaj hadis, ovo bi, ovo je rodlo se za profila, ko se zaljubi i umre, umro je ko šehid, aman jareb. Pa što onda vraća u Siriji našoj lijepoj, ratuju i ginu kao šehidi? Pa hajmo se svi zaljubiti i umrićemo nekad. Sakrićemo to u sebi, mi smo šehidi. Znači, ovi hadisi, koji su primamljivi, mora se čovjek čuvati njih i mora dobro provjeriti od koga dolaze, kakav im je nanos podnosilaca i koji ih je zabilježio. Kao uvod kazat ćemo i to da je jako opasno kazati o Rasulullahu ono što on nije rekao. Kazati ovo je Allaho poslanik ovako uradio ili rekao, a to nije uradio i nije to tako rekao. U jednom hadisu, braću, koji prenosi, znate koliko ashaba, 70 poslanikovih drugova prenosi ovaj hadis. A neki čak kažu da broj doseže i do stotine. I ovo je mutevatir hadis. Jedan od najjačih hadisa. Ovako ovim putem mutevatir hadisom kad iz jedne generacije po 50 ili stotinu prenese u drugu generaciju na 50 ili na 100 ljudi i više, to se zove mutevatir predanje. E na taj način je Kur'an prenijet do onih koji su ga, dakle, kasnije zapisan. Zapisan je odmah, a kasnije je prednijet na ovaj način mutevatir, mutevatir predanje. Rasulullah u ovom hadisu, mutevatir hadisu, kaže men kezeb alejje mutaammiden fel je tebe u makadahu minen nar. Ko na mene svjesno slaži, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Ili u slobodnijem prijevodu, nek sebe pripremi za vatru. Ko na mene svjesno slaže. A u drugom hadisu koji nije mutevatir, ali koji je vjerodostojan, koji je zabilježio imam muslim u svojoj hadijskoj zbirci, Resulullah kaže, ko bude pripovijedao neke moje hadise, ili ko od mene bude prenosio kakav hadis, znajući da je taj hadis neispravan, takav čovjek je lažac. On laže na Resulullah. Onaj ko prenosi zna, pa možda to i moglo, možda ne moglo biti. A pogotovo ako zna da je hadis neispravan, nepouzna, da nije verodostojan, onda se takav čovjek smatra onim koji laže na Rasulullah, ali i sallatu wasalam. I islamski učenjaci ubrojali su laganje na poslanika u jedan od velikih grijeha, kao što je konzumiranje alkohola, kao što je e, ispuštanje Allahovih naredbi, zanemarivanja Allahovi i naredbi, ispuštanje namaza, bezrazložno ispuštanje posta i tako dalje. Ubrojali su i laganje na poslanika Ali Sadatu Sadam. Dobro, zbog čega su ljudi iznosili lažne hadise i zbog čega su lagali na poslanika Sadatu Sadam? Ima puno razloga. Jedan od povoda je bio a to se radi o batinijama, sekti, koja je svojim učenjem izašla iz vjere Islama bio je povod da iskrive vraću islamu. Jer on u osnovi nisu muslimani, ali se pripisuju islamu. Kao što su to sekte, fa, e, fanatici iz redova šija, e, Duruzi i Nusajrije, kojima pripada jedan dio jedan dio šamljana, naroda koji živi u šamu. Oni su iskrivljavali islamu, Na taj način su su lagalna poslanika na izratu sada. I kad je jedan čovjek po imenu Abdul Kerim ibn Abul Awdža, kad je osuđen na smrt zbog toga što je lagao na Rasulullah salam, i kad je doveden na stratište, tamo gdje treba biti pogubljen, znate šta je kazao? Rekao je, tako mi Allaha, kaže muslimanima, on nije musliman, on je otpadnik od Islama, on ne vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Kaže, tako mi Allaha, ja sam slago četiri hiljade hadisa. Četiri hiljade hadisa sam izmislio, u kojima sam dozvolio haram, a zabranio halal. Četiri hiljade hadisa je on izmislio sam, u kojima zabranjuje ono što je Allah dozvolio. A, za, a zabranjuje ono što je, dakle, zabranjuje ono što je Allah dozvolio, a dozvoljava ono što je Allah zabranio. Četiri hiljade hadisa. I onda Allahom, Đalašanom, voljom izvršena nad njim, dakle, smrtna presuda, a to je odgovarajuća kazna za one koji ne vjeruju u Allaha Đalašanu i izmišljaju hadise upravo iz ovih motiva. Bilo je vraćao i onih koji su se pripisivali, koji su govorili za sebe da su pobožni i da su skromni, ali su imali iskrenu namjeru i bili su muslimani. Imali su namjeru da slažu na poslanika, da donesu neke lažne hadise kako bi ljudi činili dobra djela, nadajući se da kad god oni slažu na poslanika i donesu kakav hadis i ljudi budu to primjenjivali, da će oni kod Allaha Đalešanu imati nagradu za to. Dakle, ovi ljudi nisu na stepanu ovog prvog koji je svojim učenjem i pripadnošću sekti koja je izašla iz Islama, bio je sam nevednik pa je zaslužio, zaslužio kaznu kako je, kako je dobio. Bilo je oni braću koji su izmišljali hadise mrzeći Islam i mrzeći arapski jezik mrzeći Kur'an koji je objavljan na arapskom jeziku. Pa su govorili da je Allah Đalešanuhu objavio Kur'an, odnosno da se Allah Đalešanuhu riječi nalaze kod Arša na perzijskom jeziku. Ko je ovo radio, sami morate pretpostaviti. To su radili oni koji, otkako su nastali, šire svoje nastrane ideologije, i koji uznamiruju muslimane i ubijaju muslimane i došli su u našu zemlju, u Bosnu i Hercegovinu, gdje nikad nisu bili prisutni, došli su širiti svoje nevjerstvo i svoju akidu. Radi se, braće, o šijama. Dakle, ima Allah želašanu, mu dati ono što su zasvorili. I nekih odmakne od naše lijepe Bosne i Hercegovine i bosanskih muslimana. Evo, samo ću napraviti jednu jedan osvrt na njihov stav, na stav njihovog imama koji se u Bosni i Hercegovini slavi kao utemeljitelj Islamske republike Iran, koji se slavi. Znate šta vam kaže? Da nije grijeh, braćo i sestre. Malo me stid što ću ovo reći, ali govorim upravo zbog kamere i govorim upravo da dođu ove riječi do onih do kojih trebaju doći kaže da nije grijeh i da je možda i pohvalno da čovjek stavi na krilo jednogodišnju bebu i da se naslađuje tom bebom. A to je govorio utemelitelj Islamske republike Iran. Allah je zašanom mu presudio i dao mu ono što je zaslovio. Dakle, radi se ovdje o šijama koje su izmišljali na Rasulullah, ali i da je Kur'an objavljen na perzijskom jeziku, odnosno da su riječi Allahove oko Arša da kruže na perzijskom jeziku. I znate šta još kažu? Kad Allah Želešanuhu želi objaviti nešto u čemu je dobro za ljude i ime blagosti, to objavi na perzijskom jeziku. A kad želi objaviti nešto u čemu je strogoća, onda to objavi na arapskom jeziku. Zbog čega? Da bi ljudi mrzli Arape i arapski jezik a da bi govorili Perziju i Perzijance. Al Rasulullah ali sa Oslam je bio Arab. U Perziji tad nije bilo muslimana. To vrijeme samo jedan Perzijanac bio musliman, samo jedan. To je, e, to je Salman al-Farisi radijallahu. Ljude je također na izmišljanje hadisa navodilo i to da od nekih ljudi prave kult ličnosti šta je to da svetkuju ljude u islamu po učenju ehli sunneta od džemaata nema svetkovane ljudi mi ne svetkujemo ni poslanika kamo li druge ljude za nas je Resulula poslanik čovjek kojeg moramo slijediti i moramo ga slušati a ne svetkovati samo Allahu Želešanu robujemo, njega obožavamo a ne svetkujemo nikoga. Kaabu ne svetkujemo u smislu da je slavimo. Jest sveta, ali je mi ne slavimo. Niti slavimo bilo koga od drugih ljudi. Oni koji su izmišljali hadise željeli su da među ljude ubace ovaj kult ličnosti, da se ljudi svetkuju. Pa su kazali, izmislili su hadis, pripisali poslaniku sljedeće riječi. Zaista će se dogoditi mnoge smutnje. I onaj ko od vas doživi smutnju, neka se drži dvoga, neka slijedi Kur'an i neka slijedi Aliju ibn Ebu Taliba, radi Allah. To su isti ovi islamisti iz Islamske republike Irana. Njihovi predsi, koji su im u nasljeđe ostavili ovako lijepe poruke. Rasulullah s.a.v. kaže u sahih hadisu, ostavio sam vam dvije stvari, I nećete zalutati ako ih budete slijedili. Šta je to? Kur'an i sunnet. Nema nikog drugog. Samo Kur'an i sunnet. Svi ostali su pomagalo. Ako muslimani nešto nisu dobro shvatili, pa da se pomognu shvatanjem Alija radijallahu anhu ili nekog drugog ashaba, to dolazi u obzir svakako ali da se taj ashab, on ili bilo koji drugi, uzme kao osnova da on bude temelj islama, toga po islamskom učenju, učenju ehli sunnata od žemata, toga nema. Kazal su također za Aliju radijallahu anhu, en nadaru ila alijin ibadetun. Ibadet je gledati u Aliju radijallahu anhu. I kazal su također da je Rasulullah a.s. rekao li kulli ummetin fir'aun bo fir'aunu hadihil umme muavija. Svaki ummet ima svoga faraona, a faraon moga ummeta je muavija. Vi znate šta je muavija bio? Muavija radijallahu anhu je pisao poslanikovu objavu. Diktirali su mu Kur'an da ga piše. Pa kako da Rasulullah povjeri tako jednu misiju? Nema je veće od toga. Posle poslanstva prenošenje, zapisivanje Kur'ana na, na, na listine, na, na, na kožu, na, dakle, na, na ono na što su pisali, nema većeg emaneta. I da to Rasulullah poveri Muavi radijallahu anhu, a Muavija bio faraon ovog umeta. Dakle, izmišljali su hadise da bi unijeli, da bi e, ljude, da bi među ljude ubacili kult ličnosti, da bi neke ljude e, kasni koji dolaze, kasne generacije, da bi ih svetkovali. Također su izmišljali hadise da bi se pojačao fanatizam i privrženost određenom mezhebu. Pa nalazimo da su hanefijski, nisu učenjaci, dakle hanefije, obični ljudi, da su izmislili hadis u kojem se kaže Ebu Hanifa je svjetlo moga umeta. Da bi ljudi što više hrle i slijedle Ebu Hanifa. A dok su u isto vrijeme izmislili hadis, dakle, sebeni sebu hanifini koji nisu postupili kako treba, koji su se ogriješili o i o Ebu Hanifu i o, o Šafir. Oni su kazali, u mom momentu bit će jedan čovjek koji će se zvati Muhammed ibn Idris, to imam Šafi, a veće će zlo u mom momentu nanijeti nego sam Iblis. Napravili su čak i rimovanje, toliko su ovaj, bili spretni u izmješanju da su napravili rimu u, u, u ovom, u ovom izmišljenom hadisu. Kakve, braću i sestre, posljedice donosi da izmišljamo, da prihvatamo izmišljene hadise, da ne provjeravamo? Prva negativnost ovih izmišljenih hadisa je da ljudi više neće prihvatati vjerodostojne hadise. U ovim hadisima se navodi idealna nagrada za malo dijelo. Neznatno dijelo uradiš, Allah te nagradi, kaže ko klanja dva rekata, na primjer, Allah će mu dati u džennetu, hiljadu dvoraca. Obično je broj 70 hiljadu, nije nikad 13. Nesetan broj. Nije nikad 13, obično se tu ide na nešto, ali man. Hiljadu dvoraca, u svakom dvorcu hiljadu hurija. Na svakoj huriji hiljadu plasteva. Svaki taj plast je ukrašen hiljadu, tamo neki ima visera ovoga, onoga i tako dalje i tako dalje. To je kad se radi o nagrad, kad se radi o kazni, kaže se ko radi bezazvan neki grijeh, Allah će ga basti u džahennemu neku veliku e, provaliju u kojoj ima hiljadu furni. U svakoj furni ima hiljadu zmija, svaka zmija ima hiljadu jezika, u svakom jeziku ima hiljadu nekih otrova i aman jarebe, aman jarebe. Dakle, kad ljudi, ljudi to vole i onda kad dođe, kad, kad kažeš tom čovjeku, Resulullah kaže Allah će sagraditi dvorac u džennetu onom ko klanja 12 rekiata, U toku dana nju čuju reće, brat, ja mogu vama služiti, sad barakata, iljadu, milion hurija, šta će mi kuća, valja se truditi. A ovaj je redostojan hadis. Nema takve nagrade da se tako žene zaslužuje i kazna da se tako zaslužuje. Onda ljudi, ne bi niko nigde završio ovaj stakfir Allah. Kada vedeš sahih hadis pored ovih izmišljenih hadisa, ljudi na prihode kada, dobro, to smo mi čuli, daj ti nama nešto, da mi se malo, da nas uhvati Hamas. A Hamas baš donose ovi, ovi izmišljeni hadisi. Druga negativnost je, braćo i sestre, ti izmišljeni hadisa što se ljudi guraju u očito nevjesto, u širk. Kaže se u jednom predanju koje se pripisuje Rasulullahu, a šeho od Islami ibn Taymi, rahmet, rahmetullahi alaihi, kaže da je ovaj hadis izmišljen. Tavassalu bi džahi, fa inna džahi inda Allahi alim. Umiljavajte se Allahu pomoću mog ugleda jer je moj ugled kod Allaha veliki. Da učiš dovu i da kažeš gospodaru moj, tako ti Muhammedovog ugleda daj meni to i to. Ovaj hadis je izmišljen i učenja cehli sunneta kažu da je zabranjeno muslimanu da na ovaj način se obraća Allahu Đalešanu. Mi ne sumnjamo u poslanikov sallallahu alaihi sallam ugled kod uzvišenog Allaha. To, to je neosporno, to tome nema razgovaranja nikakvog. Nema diskusije njegov ugled je nezamisliv kod Allaha. Ali to ne znači da mi koristimo to i da kažemo da se Allahu obraćamo, jer je to posredovan. Nismo mi kršćani. Kršćana nema direktno. Onaj ko se obrati Bogu direktno i kad ode kod popa, možda ga pop ukori. Što ti to nisi preko mene uradio? Nema direktno. Nego moraš preko njega ići. I ovdje je isto. Ako ne ideš preko Rasulullaha alaihi sallatu salam, on će ti spočitati i reći ti poslanika mrziš. A ne mrziš, nego samo hoćeš da budeš monoteist, da Allahu Đerlašanu ne čini širk u bilo čemu, pa ni u tome da pomoću poslanikova ugleda e, da se umiljavaš uzvišenom Allahom. Treća je negativnost, braću, što se iskrivljava akida. Iskrivljava se vjerovanje muslimana. Zamislite samo izmišljen hadis, za koji imam Ševkean i kaže da je, da spada u grupu izmišljenih hadisa. U ovom, u, dakle, u ovim riječima govori se da nema medije, da se medije neće pojaviti, nego da će se samo Isa a.s. spustiti s neba. A onaj ko zanijeće pojavu medije, on čini kufr. Zato što su islamski učenjaci jednoglasni u mišljenju i zato što postoji postoje mutevatir hadisi, da će Mehdi se pojaviti pod kraj vremena, pred nastup sudnjeg dana, i poznati su vam hadisi o tome da će povesti muslimane u borbu protiv onih koji nisu muslimani, tako dalje, tako dalje. Iskrivljuje se akida. Ili zamislite hadis, izmišljen hadis, za koji isto tako še okeani, rahmetullah je rehi, kaže da je izmišljen, u kojem se kaže da tebe, Muhammede, nije Dakle, ovo se pripisuje Allahu, da tebe nije, ja ne bi stvorio ništa. Ne bi stvorio svemir i ljude drugi. Šta to znači? Da je Allah Đelešanogu stvorio nas i sve drugo radi Rasulullaha i sada sa. Nije to tako. Svevišnji Allah kaže, o ma halaktu džinna od insa, illa li ja'budun. Ljude i džine sam stvorio, zašto? Da se igraju, da se bave biznisom, da lutaju. Stvorio sam i samo da meni robuju ni radi Muhammeda Rasulullah a.s. ni radi Isa, ni Ibrahima, ni radi koga drugog. Pa Rasulullah je stvoren da obožava Allah. Nije stvoren on radi sebe. On je stvoren da bude Rasulullah, da, da obožava Allaha i Allah Želešanu mu je povjerio, povjerio tu veliku misiju. Negativnost i to vraća što se ljudi odvraćaju vodi badeta zbog ovih izmišljenih hadisaka. Zamislite hadis koji se pripisuje poslaniku, a u kojem se kaže neispravan je namaz i bolje je da ne klanja onaj koga njegov namaz ne odvrati od činjenja hrđavih dijela. Dakle, ako te namaz nije odvratio zla, džaba klanjaš. A to je pokrešno, to je subula, ali to sam nam nikad nije tako rekao. Jer musliman mora biti i da klanja i da griješi i mora griješiti jer je čovjek. Mora i klanjati činti velike grijehe. Ne kažemo more, hajne kradim. Pretpostavka, znači more, more se dogoditi to. I zaista je bio slučaj jednog muslimana koji kaže klanjuo sam pet vakata, ali me Allah Želešanu iskušao da sam činio nemoral. I radio sam kada je tako godinama. I klanio i bavio se nemoralom. Nije mogao ostaviti namaz jer zna da je onaj ko ostavi namaz da je prekinuo vezu sa Allahom Đelašanom. Da to ne mere tako, ne, ne mere se liječima biti musliman, mora nešto biti, neka veza mora biti. I kad je radio sam tako godinama i kad sam čuo za ovaj hadis ko ne klanja, koga namaz ne odvrati od namaza, fela salate lehu, ko da i ne klanja. Onaj koga namaz ne odvrati od ružnih dijela, ko da i ne klanja. I kaže, onda sam počeo razmišljati, kad god bi trebao klanjati, sjetio sam se ovog hadisa, ne znajući da je to lažan hadis. Šta čovjek, nije čovjek znao. I kaže, kad god bi trebao klanjati, sjetim se ovog hadisa, lažnog, i kaže, onda sam na posljedku ostavio namaz, nisam više ni klanjati. I nakon toga, opet Allahova je milost prevelika. Kome Allah želi dobro, uputi ga i pored svega. Opet mu je uzvišen Allah ukazao svoju milost i uputio ga da se vrati namazu, da se vrati islamu i da spozna da ovo nisu poslanikove salavale sada liječi. A pa smo ih ovdje naveli da vidimo kako to djeluju, znači lažni hadisi, poslanik nije izgovorio i ti pomoću toga, e, pomoću toga se postiže da ljudi, da ljudi odvraćaju druge od islamu. Negativnost je i to, brat, braćo i sestre, što se među muslimanima širi ono kako nije. Predstavlja se islam onakav kakvim on nije pa se tu navodi lažan hadis e, za koji šeh Albani kaže da je izmišljen hubbul vatani minel iman od imana je ili sastavni dio imana je da čovjek voli svoju domovinu svak voli svoju domovinu osim čovjek koji stvarno kojeg ne veže ništa za njegovu za njegovu domovinu gdje je rođen pa on kaže hajde šta me briga ha Bosna ha Švedska meni je isto ja svugdje sam garib i stvarnica Svako voli svoju domovinu. Rasulullah je volio Meku. Kad, se, kad je istiran iz Meke okrenuo se i rekao ti si mi najdrža, najdrže mjesto, najdrži grad. I da me moj narod nije istiran, ja ne bi nikad izašao. Ostao poslanik u Meke. Voli svak svoju domovinu. Ali navođenje ovog hadisa, lažnog hadisa, u iman spada ljubav prema domovini, onda se time postiže da mi budemo nacionalisti i da budemo patriote i da stavljamo nacionalizam i, patri, i, i patriotizam ispred islama. U tome je mi griješimo, braće. Tu je greška. Nije problem da volimo Bosnu kao Bosnu i volimo je, ali staviti Bošnu i Bošnjaštvo ispred islama, da nam to bude glavno pa islam negdje tamo iza, kad navodi ime i prezime i odakle i šta je onda kad je pa musliman sam, možda se i toga stidi. To je problem. A nije problem da volimo zemlju kao zemlju. Isto tako ovdje imamo jedan izmišljen hadis za kojeg šeho islam imam, a tufi kažu da je izmišljen prema jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka. A to je vraćo hadis, lažan hadis u kojem se kaže da Rasulullah veli nije dobar čovjek onaj koji ne skoči na noge kad se moje ime spomeni. Mi znamo ko skače na noge kad se Resulullah spomeni i ko stavlja ruku na srce. Misli da time da on voli više poslanika od onoga ko to ne radi. Onaj ko stavlja ruku na srce kad se Resulullah spomeni, kad on se salavat kada je sallallahu alaihi wa sallam, to se još možda malo skupi iz krušenosti. Nek donese jedan vjerodostojan hadis da je to uradio bilo koji ashab, pa makar onaj koji je posljedni islam privatio. Nema. Ili koji skače kad se uče, kad se uči ha, uh, hvala spjeva Rasulullahu, ali za to salam, skoči se na noge. Nema toga, poslanik je poslanik. On nije dao da mu se ustaje na noge dok je živ bio ljudi. Kamo li sad da mu treba mu ustajati na noge kad je mrtav? I u ovom hadisu, izmišljenom hadisu, za koji šejhul islam, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah i Imam Natufi kažu da je izmišljen hadisu, prema jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka. Kaže se, nije plemenit, nije dobar, nije čestit musliman onaj koji ne skoči na noge kad se spomenje njegov valjenje. Skače na noge kad mu se spomene Rasulova i provodi noći po nekim zavitima mrazni monumeni džin ne spavu. I onda kaže, ja volim poslanika, vi se od, pa tamo spomene neko, ne, neki fre, prefiks Vahabije ili Selefije, nije bitno, pogrda. Allah Želešanu mu kaže u častom Koranu, reci Resulullah, ako mene volite, ako me volite, dajte me onda slijedite. Pa oni Resulullah ne slijede ni u Akidi ni u fikhu, ni u čemu. Samo u tome što stavlja ruku i što kaže Allah, ali salatu wa salamu volim. Negativnost ovih hadisa je, braću, i to što se kvari muslimanski umet, kvari za omladina. Čuli ste za onaj hadis koji je, za koji imam eh, Al-Hatib al-Baghdadi, to je bio jedan veliki mu hadis. Kaže da je, da je sasvim odbačan, da se nikad ne smije prihvatiti. Ko se zaljubi, ali uslov je da to u sebi sakrije, da ne govori, da ne učini haram i umre od te zaljubljenosti. On je umro kao šehid. Aman ja rabi, lakog šehadeta. Ljudi godinama svijetom putuju sam iz zemlje u zemlju tražeći ovu počast od Allaha Đelešanuhu, pa to ne dobiju. Khalid ibn Velid radijallahu anhu je žudio da pogine kao šehid na lavom putu. Sva šta je radio ne bi to postigo. Možda je nekad poduzimo neke akcije koje nije trebalo, samo da to postigne i nije pao kao šehid. Umro je na postelj. Na njegovom tijelu je bilo rana što od koplja, što od stabli, što ne znaš više od čega nije. Allah Želošanu mu nije mu dao da pane ko šehid. Ali da će onome ko se zaljubi i ko umre od te zaljubljenosti. Ilah, ilah. Isto tako imamo ovdje jednu malo smiješnu pripovijest koja je izmišljena. Kaže se da je jedna žena za vrijeme poslanika alaihi salatu wasalam krenula u džamiju Rasulullahu da sluša hadisa, da čuje kako poslanik govori. I kaže, susreto je jedan, susreto je jedan momak i pita je kuda ćeš? Kaže, idem slušati poslanikove alaihi salatu wasalam hadisa. I on joj reče, tako ti Allaha, odnosno on joj reče, tako ti poslanika, tako ti poslanikova prava koje poslanik od nas polaže, gdje digni nikad da ti vidim lice. I ona je morala, voli poslanika. On je pita, voliš li poslanika? Kaže ona, volim. Kaže, digni nikad da ti vidim lice. Šta će ona voli jednica poslanika? I digla nikad. To pa je ova izmišljena priča, ovo je niđe veze. Digla nikada. I ono je vidio lica, ona je otišla, kad se vratila, ispričala mužu šta je uradila. Pita je muž, voliš li ti Rasulullaha? Kaže, volim. Kaže, sad ćeš vidjeti. I ga veliku neku vatru zapali u furni i sve ima, u izmišljenim hadisima sve ima. Dobro je kako nije spomenula ovdje da je peć, ona za kremiranje bila odmah prisutna. I kaže joj, ako voliš poslanika, uđi u ovu vatru odmah. Kaže, žena je odmah ušla, on je natrpao unutra, dakle, zatvorio je tu peć i završila je se stvar. Kad je otišao i pričao poslaniku, sallallahu alaihi sallam, šta je bilo, kaže Resulullah, vrati se kući, vidi šta je sa njom bilo. Gledajte, sad kerameta, šta radi ljubav prema Resulullahu. Kaže, on otvorio onu peć, kada je kaže žena, kada je nije vatra ni dodirnula, kada je samo malo, kada je znoj, eto počelo ima i izašla je odatle. Eto, kako se ljudi igraju i šta ljudi šire, kako je to man jarem zanimljivo da neko sa Mimbera ili na predavanju ljudi pravi budale i da govori ovo je ovako bilo ljudi, zabilježeno je u nekoj knjizi. Ima li to veze sa razumom i kakve? Dakle, pomoć ovih hadisa kvari se ummeti. Znači, izađeš na ulicu i šta god hoćeš od nekoga, samo kadeš, voliš poslanika, volim, daj mi novčanik, daj mi svoju karticu na kojoj imaš najviše i daj mi kod i Allah te nagradio. Pa nije, nije Islam to. Islam je da, da ljudi uključe svoj mozak, da slijediš Kur'an i sunnet, a u Kur'anu i sunnetu nema ništa, ama baš ništa što te navodi da budeš ovakav, kao što se navodi ovdje u ovom predanju. Još jedna negativnost je vraćo što se među muslimane i među ljude općenito pomoć ovih hadisa unosi nepovjerenje. Kažu, slagali su na poslanika da je, e, da je rekao, odnosno prenosi se slab hadis koji je šeha Bani ucenio slabim, da je poslanik rekao Ihteri su mine nasi bisu iz zvrni. Čuvajte se ljudi tako što ćete o njima ružno misliti. Pazite sad ovo. Sad svako od nas jedan o drugom treba ružno misliti kako bi se sačuvao zla onog drugog. A Resulullah kaže i jakom ovan čuvajte se ružnog mišljenja, čuvajte se onoga kopkanja i da u muslimanu misli šta ne treba. Šta kaže u, u istom hadisu? Da inna vanne ekvedu hadis. Jer je ružno misliti o muslimanu najveća laž. Nema veće od toga. Musliman Dužnost je da onemu misliš lijepo. Da misliš i da vjeruješ da je pošten, da te neće prevrti i da te neće nasankati, da te neće žena preko vode prevesti, da neće ukrsti, da neće otiti, da neće pronevjeriti. Sve o njemu moraš misliti. Dok se ne uspostavi da te je prevario, dok se ne objelodani u jednom društvu da je osoba XY varalca, da e tada i ti o njemu misliš da je takav dotle on je za tebe musliman i on je za tebe njegova je čast sveta. A vidite ovo, on kaže Resulullah je rekao, čuvajte se jedni drugi tako što ćete jedno drugima ružno misliti. Tako što ćete biti na oprezu. Pojavi se vrat, ovo, evo ga, novi, čekaj, da ga, samo da ga skeniram, nije dobar. I čuvaš se toga muslimana da te ne bi prevalio. A to u stvari nema veze s vezom. I posljednja u nizu mnogih negativnost, a ima i mnogo posljednja od ovdje ovih navedenih, jest braćo da se širi krivovjerje među muslimanima. I sami ste svjedoci onih snimaka po internetu što kruže. Onaj keramet se tamo dogodio, onaj keramet se vamo dogodio. Na Čabi vidli meleke, u Siriji vidli meleke, meleki nose šehide, meleki aman jarebi. Šta mislite kako je lijepo onim ljudima koji to pomoću razno raznih programa naprave i onda stave na internet i onda to muslimani komentiraju, a on se ovamo, on umrio smija, kaže joj, vidi šta sam im uradio. Napravio me, neko svijeto na keabi i kaže u Ramazanu šta je menak spustio na keabu. Onaj ko vidi meleke, njemu je kasno za sve, i za dobro i za loše djelo. Meleki se ne vidje vraćati. Džini se ne vidi. To je alam gajib, to je ono strani svijet. Ne mere se vidjeti. Mi smo jedna dimenzija, oni su druga dimenzija. Oni nas vide, a mi njih ne vidimo. I zato neki učenjaci kažu da će muslimani, vjernici u džennetu, vidjeti džine, vjernike, a oni neće njih vidjeti. Da im to bude revanš za ovaj svijet. Jel to tako je? Nije Allah najbolje znao ali je pouzdano se zna da oni nas vide, a mi njih ne vidimo. I sad šire praznovjerje među muslimanima pomoću tako toga. Širi se praznovjerje što se kaže u jednom slabom hadisu, a prije nego ga navedem. Navest ćemo primjer čovjeka koji radi od sabaha do ljeti do četiri sata. I dođe kući umoran. Ne zna gdje mu je glava. Ostalo mu je do ikindije pola sata. Ili dođe na ikindijsko vrijeme u ikindijsko vrijeme i klanja ikindijski namaz ima do ašama dva i pol sata. I on se mora umiti dobro hladnom vodom da ne bi zaspo jer ako zaspi, poluđe. Hoće li pogoditi? Pa nije niko pogodio, braći sestri. Pa nećemo ni mi. A hadis u kojem se kaže ko zaspi postaje kindijskog namaza i poludi, neka kori samog sebe. Neki ljudi koji nemaju znanje i koji nisu možda u prilici da dođu do hadijskih docena ovih učenjaka muhadisa, postegnu za ovim hadisom, pa onda šire tako te, nemojte spavati tad, nemojte jesti tad, nemojte prati suđe, nemojte tog dana, nemojte već tog dana, ti čovjek onda treba imati neki raspored, ja ne bi ga niko bio, ne bi ga niko bio u stanju izvršiti. Isto tako, širenje praznovjerja i gluposti među, umet, u, među muslimanima ogleda se u tome što se navodi jedan lažan hadis, za koji je imam Zehebi, rahimahullah, jedan veliki mu hadis rekao da je lažan. Te u hadisu se kaže da se žene, braću i sestra, ne uče pisanje. Da žene budu glupe, da budu zatucane, da ne znaju ni čitati ni pisati. Čak se navodi i predanje, nemojte ih učiti, ni čitati ni pisati. E vidite sad kako je čafirima drago kad nalju, kad iskopaju i da kažu, vidite da smo u pravu. Islam kaže, da treba prva riječ im u objeli bila ikve bismi rabbi kuću ime gospodara svoga, to je Bog objavio, a njihov poslanik <clears throat> dođe i kaže nemojte žene učiti ni čitanju ni pisanju. To žena treba biti zatucana pa da ne zna ni čitati ni pisati. Ovo je vraćao laž na poslanika i proklet bio na oba svijeta onaj koja je ovo rekao i koja je na ovaj način protiv islama se, protiv islama se borio. Ili navode isto tako hadis koji je lažan po mišljenju imama Sahavija i Šaukanija u kojem se kaže za žene šaviru hunne wa halifu hunne. Savjetujte se sa ženama, ali uvijek postupajte suprotno njihovom savjetu. Koji je ovo udara s ženama? I bio je jedan musliman koji bi, kaže, uvijek ženu pitao šta ti misliš ženo ovom i uradio suprotno. Uvijek stati i ženo kaže, uvijek suprotno. I ženi pukao film, vidi žena da on ju pravi mutavo. Kaže, dobro, kaže čovječa, uvijek joj pitaš, uvijek kontra radiš. E, kaže, a za ovo imam dokaz. A dokaz su poslanikove riječi. Šaviru unna, vohalipu unna. Savjetujte se sa ženama, ali uvijek postupite suprotno. Ovo je laž na Rasulullah, ali i salatu wasalam. I da kako da čovjek u porodci treba da upita ženu i ne treba postupiti suprotno. Nek bar polovično uradi kako ona kaže. A treba postojati savjet i treba se savjetovati. Dobro, da ovo predavanje završimo. Kako, braću, da se mi danas odnosimo prema ovim lažnim hadisima? Nema danas lažaca, jer bilo bi danas zaista suvišno da se neko pojavi da on izmišlja. Nismo mi to kadr. To su bili kadr priješnji Arapi koji su znali dobro arapski jezik pa da te svoje riječi dijelimično usklade, da ih pokušaju poistovjetstva poslanikovim riječima, ali nisu ni u tome uspjevali. Danas te ljudi nema. Ali mi imamo jedan drugi problem. Za vrijeme priješnjih harapa koji su izmiješali nije bio Facebook, nije bio Skype, nije bio SMS, on je bilo pismo koje pošalje i hoće li stići, neće li stići po dva, tri mjeseca pismo putuje s kraja na kraj e, islamske države ili nije bitno. Mi danas imamo profila, a ljudi na tim profilima stavljaju svašta. I što veću glupost čovjek e, tamo, anamo onaj koji ne poznaje islam, provali, to više ima oni lajkova i to više se njegovo čita i to se više kopira i prenosi i bla bla bla. Što veću glupost provali. Mi imamo taj problem. Kako se prema tome odnosti? Kad se radi o nama, moramo, braćo i sestre, dobro, prije svakog hadisa vidjeti šta i kako. Ko je taj hadis zabilježio? O čemu taj hadis govori? I moramo dobro moramo dobro pripaziti i povesti veliku brigu da ne bismo upali u ovo, pročitali hadis, nam se svidio, odmah kopiraj, stavi na svoj profil i ne znam ja, pošalji ga prijatelju ili tako dalje. I onda dođemo u situaciju da budemo jedni od onih koji su slagali na Rasulullaha, ali i salatu wasalam. A ovamo mislimo da činimo hajer, a u stvar ga ne činimo. Završit ću ovo predavanje mišljenjem nekih islamskih učenjaka koji kažu da nije dozvoljeno, nije dozvoljeno prenijeti hadis za koji ne znamo da ga je makar jedan hadis prihvatio i ocjenio, i ocjenio ispravnik. Dakle, ono ja čuo, ja čula, priča se, pripovida se. Toga, braćo, kad se radi o hadisima i o islamu, ne smije biti. Navodiš hadis, navedi izvor. Ne navodiš izvor, nemoj navoditi hadisa. I nemoj prihvatati sva, sve i svašta i nemoj u sve vjerovati. Tako ćeš u Zalavu Želešanu pomoći da čuva svoj vjerovat. Molim uzvišenog Allaha da vas nagradi da pomogne našoj potlačenoj braći u Siriji i da ujedini safove oni koji se bore za Islame.